Egun on guztioi, berriozar irratiaren sintonian entzuten ari zara FMko egun punto eta edo interneten eguzkiplaza.neten, hau berrion albestegia da. Gaueneko seguro konturatu zarete gaur ez e, dagoela Jon Orzaiz gure artean, mom, e, behintzat, Jaime Eribarren nauzue eta enekin jarraituko duzue gaurko albistegia. Bestalde, atzo, Nafarroko kutsari buruzko itzaldia interesgarria izan genuen berriozarren, Patxi Zamorak, Patxi Zamorak, eh, eh, Patxi Zamorak, Patxi zen Patxi Zamorak, Patxi Zamorak, Patxi Zamorak, Patxi Zamorak, Patxi Zamorak, UPN eta SNRD-en erentzizunan abarmen duen eta bai, eta entregoen izan dali hoiarena erere berri Berrion saion eh, harikin hitz egiteko aukera izan genuen Enero de 2002 se hace de de la de y eh, comienza una gestión absolutamente iluminada de una persona anaglomana se hacer. Enrique Goñi tiene su responsabilidad, como ahora veremos, pero lo que está claro es que el gobierno de Navarra tiene una responsabilidad clarísima en todos estos hechos, porque los miembros del gobierno de Navarra estaban en su consejo de administración y en su comisión ejecutiva. Ahora, mismo que sea, van a volver a elegir a los responsables de la caja, más de la eh, mitad eh, van a ser elegidos directamente por el gobierno de Navarra o por la Argentina cual hasta esa alturas decir que es un ente privado, pues es básicamente, básicamente mentira. beste lako kontuekin jarraituko dugu Euskara ikasteko diru laguntzen egin egin zuzen ere. Berriozak zaudalak ebat ziditu Euskara ikasteko imia eta maika imia eta maika ikasteko bimetiko laguntzak. Onuradunek, zerrena, ikusgai dituzue, eh? eh? jada berriozar.es udalek webgunean, edo zein argidean behar zen ezkero, udaleko euskara zerbitzura jode zakezu, eratzi lau sortzi, iru zero, iru bost, bederatzi telefono zenbakian, edo euskara abituak posta elektroniko datozen egunetarako agenda ere aipatuko dizuegu, hostilalean Nigeriar independenziaren eguna. eguna. inguruko energiaren eh, herriaren independentzia ospatuko dute, ospatuko dute eh, eta horretarako amaika ekitaldio antolatuko dituzte. Ekimen horiek arratzaldeko iruretan gaueko bederatzi tardietara egin dira jarri parkeko pistan, edo estatuak antolatuta. Eta, eta kultura jarraituz ikandean antzertzeria. Zerdo cerdo agridulce, antzizlana, taularetara, taularatuko du, taularetara, taularetara, talde, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, hausarki baikorra, garai zail honetako izateko. taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, taularetara, ikuskuzuna izanen da hori, heldu den ikantian urriak amalau, arratxaldeko zazpietan. Eta orain, Nafarroa joan gara Leicester. UPN ikurriak paratzearen aurka jako du. UPN aldearen ustez bildu ez du Nafarroko realitate instituzionala errespetatzen. Horregatik, guztiaren gatik koalizio independentistak urriña herri eta jartzeko aurrera da dara manikasmoa gelditzeko daokionen esku jarriko dela iragarri du. Nafarroa bai, bortzkeri politiko jasanduen bitima guztia kontutan hartuko duen lege proprogea proposatu du Nafarroan. Nafarroa ba, bai, bai terrorismoaren bimaren legea aldatzeko lege proposamena aukestu du. Proposatzen dituen aldaketen bortizkeri politikoen gandat izan diren politika guztiak, e, guztiak, kontuan arra daitezela lortu nahi nahi dute. Ierko mamun komunitateak, jabiasaren biletea, biletea, biletea, biletea, amaika biletea, biletea, biletea, zehazki, mankomunitatea ikertzen ari den balizko igoerarekin, jabezari biletea prezioa eguneko amar, kakotz bederatzi igoziteken. Txartelarekin ordentzen dutenek, iruro eta bat zentimoetatik, iruro eta zazpietara pasako lukete ordaintzera. ordaintzera. aurreko izan da dena gaurko gunean daukionez, informazio gehiago gunean dagoeneko gunean dagoeneko gunean dagoeneko gunean dagoeneko gunean dagoeneko gunean dagoeneko eta dagoeneko gunean